Ez da lehen aldia baionako meskita erasotua dela. Duela bi urte ere, lapurketak izan ziren gune hortan berean, baina bi kasuetan ez du iduri erdizozkoa gazoinak direnik. Mamed Begat, Euskal Kostaleko musulmanen elkarteko kideak azaldu digunez, astelen eguerdiko otoitzaren ondotik, oartu dira ez beharaz paretak bestuak zirela ikusirik. Gunea ongi zaindua baita, dauden bideokamarek argiki azaltzen dute, astelen goizian iregan dela erasoa, goizeko biak laurden gutitan. Pertsona bakar bat agertzen da bideo gehiagoetan, meskitaren kanpokaldetik lau koktel molotof jauhtitzen, kalteak materialak baizik ez dira, berogailu sistema kiskailia izan baita, eta ez da inskripsiurik agertu kanpokaldean. Meskitak berak salaketa bat pausatu adu baionako komisaldegian, eta poliziak inkesta abiatu du orain, lekuan berean behar ziren setasun guztiak hartu ondotik. Mamet begatek aitortzen du, ez behar ez dutela sobera edatu nahi orain, lasaitasunan eta otoitzaren bidez jardoki nahi baitute, eta azpimagatzen du ere, aste-asta penetik sustengu haundia ukan dutela eta baliatu nahi dutela, guziekin hagemanen sendotzeko.